Jy luister na Net Radio SA, Net Radio SA en ons webwerf is www.netradiosa.co.za www World Wide Web wêreldwye web .netradiosa.co.za Op ons webwerf vind jy die nodige inlichting rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai sonder grense en mure so dat enige mens op aarde na ons kan luister met die voorwaarde dat so iemand uit die aard van die saak die inlichting het soos hier die webadres en op ons webadres kry jy die nodige inlichting soos die name van al die omroepers, die programme waarvoor hulle verantwoordelik is om uit te saai in die tye van uitsending. En dan het ons ook die archief waar jy kan rondkyk vir vorige uitsendings en dit dan soms so online luister of dit aflaai en op daar die manier dan daarna luister. Is baie welkom. Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene. Irene die stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika. In ons program Oordenking waar ons die woord van God oordink. En waar jy jouself ook al mag bevind nou vanavond of vandag, wat, in die ochend, wanneer jy ook al luister, altyd waar jy welkom, of jy hier in Suid-Afrika is, in een van ons stede of dorpe of platteland en of een plaas, en of jy in die buitenland na ons luistert. Ewe welkom, altyd welkom en hoop jy die nodige tyd om rustig te kan sit, te ontspan, al die dingetjies van vandag te vergeet, jou voete dalk een bykie op te kry en jou haare los te maak en achter oor te le of te sit, hoe ook al net ontspanne in God die enig sy teenwoordigheid, waar hy na ons omsien. Hy bedien ons Hy is God, hy is die skipper, en ook die herskipper, die pottebakker, hartserig, hy is lief vir ons, hy gee om vir elke mens, in so mate dat hy ons hare ook getel het. En ons sal volgens God nie een haar verloor as dit nie sy wil is nie. Daarom moet ons maar vrede maak met die feit dat daar iets soos haar verlies is, maar nou ja, dit is daarom nou nie die belangrikste saak onder die sonne, dit gaan hier vir ons oor redding, saligheid, die feit dat wanneer ons ons oor hier toemaak, dan moet ons ons oor oopmaak by hom, die skipper, en by hom wees tot in alle eeuwigheid. Vol blijdskap, vreugde, vreugde, terwyl hy ons trane van ons oog afvee. Nou terwyl hy rustig is, gaan ons hier luister na Joe Niemand, wat vir ons sing I burn for you, maar met een specifieke rede. Een mens moet God lief hee. Dis die mens hoogste roeping is om God lief te en om, en om te aanbid. lief te hee met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou kracht. Dan beteken dit wat jou niemand hier vir ons syng, dan beteken dit vir een mens iets. I burn for you, want dis wat ons moet doen. Hier waar ons nou so tree vir tree achter die voorhangsel inbeweeg, en daar in aanbidding is, en wacht vir God om vir ons te help vir die rede wat hy voor die grondlegging van die wereld af beplan het met hierdie kardiotorax theater van hom of pottebakkers winkel hier waar hy werk aan ons en die werk wat hy in ons begin voortsit tot op die dag van Jezus Christus want ons moet gereed wees maar is God wat ons help om gereed te wees maar dan moet ons hom aanbid want God werk nie tegen die mens sin in nie, want dit is ingrypende hartsirurgie wat hy moet doen. Kom ons luister na Joe Newman, I found myself in your arms. Red, yellow, blue, and white are the colors that you ignite. Drenched in your spirit, you set me on fire. Now I burn. that I hide. You call by name, you call to rise. No flesh can hold this fire. Lord, let your flames fly higher. Come on, I want to see every single hand. hier achter die voorhangsel, <clears throat> verskoon toch, as die hoopriester daar instap, dan stap hy met een bak bloed, wat van die offerdier opgevang is, keel afgesnui is, en die bloed opgevang is, want jy kan nie sonder bloed daar ingaan nie, ons moet net dit, verstaan een baie symboliek hier aan, hier is baie betekenis, hy sê hierdie is, die hele skrif, kom amper by mekaar hier in hierdie heilige gedeelte en die allerheiligste. En die bloed wat die hoopriester daar ingeneem het, was nou van dan een onskuldige dier. Want hy kon nie nou daar nie daar instapie, want hy was nou nie onskuldig neem. Sy skuld moet eers daar binnen die allerheiligste moet het vergewe word in die hele volksin, want hy sprinkel dan in die bloed daar op die, op die deksel van die verbondsark. Want nou Jezus het ook daar ingegaan, maar met sy eie bloed in sy lichaam, sy bloed wat binnen in sy lichaam door sy hart gesirkuleer word, dit is sy bloed. So hy het nie met een bak bloed daar aangestap nie, sy eie bloed, want dit was onskuldige bloed, want hy het geen sonde gedoen nie, hy het geen sonde geken nie, hy het nie geweet hoe om sonde te doen nie. En nou moet ek en jy daar achter, daar die voorhangsel in, achter Jezus, wat as een voorloper vir ons daar aangeloop het, en ons moet nou op bloed begin concentreer, want hier is een paradigmas verskuif wat een mens moet maak om te verstaan. Hoekom die hoge priester met bloed moet instap en hoekom Jezus met sy eie bloed, nou wat moet ek en jy nou doen? Dit is nou deel van hierdie transformatie wat ons moet ondergaan. Om daar wel dan te kan ingaan, want ons kan nie daar met bloed in die bak nie, dit is ons eie bloed wat in ons lichaam circuleer, maar dit is ons nou nou nie Jezus' bloed nie, maar dis, op een of ander manier sal dit dan moet so geskiet, en dis waarop ek wil hy moet concentreer, want ek sê, dis een paradigma skuif, wat nie so makkelijk is nie, die geest van die Heere moet ons help, dit is waarom die Hebraeë briefskrywer sê, ons sal hier ingaan, as God het toelaat, want ons moet enerzijd begryp en verstaan waar oor dit gaan, want met bloed moet ek daarin, kan nie sonder bloed nie. En het kan nie iemand anders bloed wees as Jezus' bloed nie. Nou Jezus' bloed is nie een gedachte nie, dis een werkelijkheid. Ons kan nie maar net praat van Jezus' bloed nie. Asof dit ergens maar net een gedachte is nie en een mysterieuse iets. Want ons praat dikwils, en ek praat ook so, ons praat van ons is onder die bloed van die Heere Jezus, maar hoe is ons nou onder sy bloed? Waar is sy bloed? As ek nou vir jou onder een sambreel laat staan, en jy sê jy is onder die sambreel, dan kan ek het sien, want ek sien jy staan onder een sambreel. Maar hoe is ek en jy nou verseel? onder die bloed van Jezus, want hier moet dit nou so gebeur, en ons moet verstaan hoe dit gebeur. Anders gebruik ons nou maar net begrippe, en ons begryp nog nie eindelijk wat dit beteken nie. Dit is maar soos kinders in die huis ook leer, om woorde en woordeskat aan te leer, en die ouwers luister maar daar, en die boeties en die sissies en allemaal, en allemaal help mekaar recht. Maar daar is sekere inhoude daar aan, Net so leer een mens in die kerk ook sekere begrippe en soms weet ons nie rechtig wat ons nou eindelijk sê nie, wat ons bedoel daarmee nie, onder die bloed en die beskerming van Jezus Christus. Dit is een gedachte waarop ek wil uitbrei, maar ek gaan nou, heel waarskin ek nie vandaan daarby uitkom, ek wil hy ons met luister hier na Jimmy Swagger, wat syng oor die bloed van Jezus. En concentreer maar daarop, dan is belangrijk. Belangrijk om daar achter die voorhangse nou te dink aan bloed. Dit is nou verskrikkelijk belangrijk. Want daar is een hele mysterie wat moet plaasvind. All the blood. the blood of Jesus. Oh, yes, it washes white as snow. Oh, the blood of Washes white as snow. Oh, that precious, that precious blood of Jesus. Oh, the precious blood of Jesus. The precious, the precious blood of my wondrous Jesus. Oh, he's what has Heavenly Father, I would ask you right now to cleanse, to cleanse by your precious blood that soul that cries to thee. As the leper said a long time ago, Lord, if you will, you can make me clean. And you said, I will. So I'm asking right now that your precious blood would cleanse, cleanse and wash cleansed from every stain. Every person who cries to you, as I know you will, make them, make them as clean as the driven snow. Praise God. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus. it washes white as snow. Lord, a long time ago you said, Come, let us reason together, saith the Lord of hosts. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be white like wool. Praise God. Yes, they will. Oh, the of oh, Jesus. Oh, the of Oh, that precious, that precious blood of Jesus. It washes white as snow. Everybody sing it with us now. Oh, the blood of Jesus. Just worship the Lord. of Jesus. Just praise Him. Oh, the blood of Jesus. It was washes white as snow. Now just thank Him for doing it. Lord, I thank you. I thank you for washing me for cleansing me. I thank you that every sin is gone, washed clean by the blood of Jesus. The blood of Jesus, it washes white as snow. Now, everybody, one more time now. heart Jesus. Oh, that precious blood of Jesus. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus. It was. it was you. die kardiotorax theater is daar baie bloed daar een kant staan een hart-long machine en hy is vol bloed bloed wat nou dier die patiënt gesirkuleer moet word sodra die operatie begin en as een mens die bloed proces dophou, daar die kinslong wat daar deel is van daar die hart-long machine dan sal jy sien wanneer die bloed van die patiëntse kant afkom in hierdie kinslong, dan is het so'n blauw kleur en dan moet hy sierstof kry daar die bloed en dan sien jy hoe verander dit na pink, na prachtige mooie pink kleur. En moet die mens dit ook daar die hele tijd ophou. Maar onthou nou, daar die bloed is van iemand anders. Dis geskenkte bloed, donor blood, en dis wat moet gebeur. Ons het eindelijk een bloedoorplanting ook nodig. Blood transfusion. En dis net Jezus' bloed, daarom sê onthou, Jezus het gesê, as jy nie my bloed drink nie, en my vlees eet, het jy geen leven in jylle self nie. Nou mense, dit nie mooi verstaan is, die disciples het om verlaat is gevolg daarvan, en so meer, maar ons gaan hierop concentreer, want ons moet hierdie saak onder die knie kry, so dat God hierdie werk van sy chirurgie in ons kan afhandel. En daarmee, groet ek jou, tot die volgende keer. Shalom. Sometimes I cry